Bueno, bueno. eh, hau izango da Sarata Gambara saioa. Vale, da gure lehenengo sesioa. Eh, eskerrik asko hasier, deko utzugu hemen tekniko moduen, eskerrik asko. Eta lehenengo gonbidauek dekogu kaska galdeko soinua kalea kastintzen eta dekogu gurekin Borja eta Rinda. Eta, bueno, eskerrik asko etortiarren, lehenengo saiora, Eta, bueno, lehenko aurkesteko zuen burue, guztago jaten, haber, espliketie zer, zer lan sortu, e, kurri du jatzuen kaska, kaskas sortzie, eta zertarako, zerren faltan somartzen zen duen kaska sortzeko, eta pizka zuen inguruen, aurkezpen bat iken bozu, eta gero ja, jugo gara atara zuen diskoei buruz berba iken, eta... Gure Bueno, ba... Zerot, 2000 eta emeretzi zen ero hasi ginela juntetan, basta, da, ba, mitiko tabernetan ero zerbeza batzuk hartzen, da... Da beti, ba, zazer gauzak eh, falta diela errizen, ez da gure estiloko kontzertuek eta olako gauzak. Da erabaki genuen, ba, zazpi lagunen arti ero, maso menos, ba, Ba, kolektibo bat ba, urtien, e, potente bat e, antolatxeko asmuaz, o menos, ez? Bai, argi geneukon, e, ez gure erre kolektiboaz, ssb da gauzak egin simpleki, baina egin. Habe, geratu barik, eta ba, urtien kontzertu bat egin emada ondo, ego, gero, ba, urten gurten ziren, eta gauza mordo bat. Bai, eta ba, bueno, aurrera. ideia prinsipio zan hori, e, urtien... E, ba, ez dakit, lau bo sei taldeko kontzertu bat antolatzi, ero lako zozer. Orduen zaia selektoreak be bai. Ez? Pintxadak iten duzu ez? Ni ba, ikusi zuen pintxadak, ba, azken amaraunen, eta bueno, beste leku askotan be bai, durako jaizetan, badakit hortik ibili zaiela be bai, jaizetan eta... Astiro-astiro jundie jendie zuetaz barri jakiten, ez? Da, Kuinatxu ez deitzen olan de repente edo sare sozialetan sausie edo ba bueno pinchana eso de publicidad eta tal curva harina ariña kaska sortu baina ariña ube egin kaska baina aurrera ube kolektibo bat aukin gainu lokal bederatzi da mainarin bat ez baiten gainu zen e, eh, kontzertuak eta holan da ja bertan hasi ginen kontzertuak eh, pintxadekin eta amaitzen Eta gero, ba, maldo negaz, eh, erosi genuen eh, bigarren eskuko ekipo bat, eh, hor por 4 duros, da ziginen e, Durangoko Antonio Taberna, da pintxadak gehien. Eta, bueno, kaska bat ez pintxadetan sartu ginen, e, COVID-aren arire. osea, ja, COVID-ak gine kantxela zuen kontzertu batzuk, da, bueno, gero, ja, baimenak, hasi ziren aforu egaz eta blan, pintxadak ziren askoz berrez hau e, gehiago. Da orduen, ba, ingin un kaskazelo, etorra sartu zan e, asambleatik kanpo zeuen jenti, eta pintxetako prezeuena, eta horra ziren e, eh, pintxadekin, eta egize da ba, asko txutau da, bela, jente asko gede ditu eskula, batez be pintxadetarako, eta hola. Vale, eta nik entxuot, zeba beste elkarrizketa, elkarrizketa batzuk indo txuez, ez, entxu nahi indako bat, arrienda zuegon zinenan, ezta? Bai. Eta eh, txepek guzteok esabela, egona zentxuten, da, eh, hasi zineela jende batzu, baina gero jundala aldatzen, ez? Eh, orduen, gire galderi da, zer da, talde zarratu bat, edo zauzie pres jende, jende barri ze hartzie, norbait interesatute bat zuekin, ez edo... Edo, da, ba, a ver, Sarra dut ez gauz ezetara. Hori da, mea da, dana gara oso urbileko lagunek. Ja, o bai, bai, normal. Ba, bai. Guza bali gauz, zer baten bat. No, eh, ba, no, bada. Hori, da. da ba, gure estiluan eta gure ingula, ba, ma ondo bagabiz dano, ba, aurrera boli. Bai, bai, da. Ez da, bara zurik. Da, erau jenti, bai, ba, oine, igual, e, bizitzaren, eh, ba, kompromiso gehiago deko zenak, eta igual ez da, ba, asamblean, baina, gauza kantolatzen dugu zen egunen dator laguntzen, olo que sea, Eta pintxadetan dau igual, ez torren asambletara, baina gure dauela diskuek e, pintxa, guztetako zelako biniluek eta hori orduen be, dau jenti gauza baten, beste batzuk gauze danetan, da, bueno. Vale, vale, vale. Eta mm, pintxe, pintxadetatik aparte da horrek eh, kontzertuek eikiaz aparte, zuen aldarrikapen bat dekozue edo zeo zer naturalki sortu zana eta gero pentsatu duzu zeo zer aldarrikatzie horren horren burure edo edo adi okurritzen jatu lan e, eh, abote pronto e, ba igual gaurko gazteri ba igual beste musika mundu baten dau edo ez dau e, ez dau ez dau parte, arte, parte hartzen orako proiektuetan edo zer, zer falta somauzen duen hau, hau sortzeko Ba, nik uste geixen e, eh, botan, oza, egu eh, gaztetxetik, eh, gaztetxen egon ginen gaztetan urte pilo bat, da gero ba, beste kolektibo batzuk okindu goz beti musikan iguruen, kontzertuek montetan, da, da egon ginen urte batzuk ez ebes daigarri gainun e, ba inok antolatzen e, ba zen eh, gure estiloko movida beti urten bizinen durangotik kanpora eta da prinsipio ideia izan apur bat ba durangon gure roioko oso zer egoti vale orden fal somatu zen duen faltan holan zeo zer zuen roioko zeo zer ez eta horren horren urten san zeo bueno hasiko gara pizkat publizitate egiten zuen superdiskuena eh nire gustetatela pilo bat egon itzen eh, e, amarauneko presentazioen, esan bihar dut pai egin da belanik. Eta, eta hori, orduen eh, iruditzen bai atxue ipintzen dugu olako abesti bat eta ia sartzen gara pixkat en el tema. Vale, vale, perfecto. Niretzat adiez, a ber, hemen da ustaliek uste zena pillo bat, baina ipiniko bat, nik gaztetatik etxuten abela bastante, eta eta de hecho eh eh parkatu Amarauren joa bien, eta izin zen pizka sekretu, ez? Igual jende asko ez eh, juteko edo. Eta joa ben MPBek, ez? Bai. Dala talde mitiko bat eh, Durango jurreta bebainik izango namen, gehi Eh, así que, eh, así que gara olako temita bat entzuten. Baga, perfecto. Bai, egurre, mutilek. nire autaldie ezan dolen, guztetante pilo bat, dekoa sustot diska guztizek, eta Maroneko izan konzertazo bat, ezta? Bai, bai, bai, bai. bai Konzerto izan ziren, baina, bueno, eskertzeko da lau grupo inaktibo, ba, holako esfortzu bat egin, e, eh, ba, olako kontzertu baterako, eta preste goti. Eta amarauneiko egun hori, izan zara, la hostia, niretzat, e, eta usto zuentzat bebait, zabe bai eguen ba, publizia de pizkat. Zerbezi bebe atalo zue, on txegabiz katetan, nik atuaten egon, baina bueno. E, garaiko zerbezi egon zan, egon zan paellie, ze, ze balantze iten duzue hor horren egunien buruen. Egune, egune borobile urtein ba, jakun. Ba, positibo. Se, Lehenengo tipe pentsaute egin ginen, e, taldiek, ber, diskoen parte hartu zabizean taldiek, ber, egunien, ba, kontzertutxo bat e, joal basabien edo dana dalakue, eh, da, te batzu jota, Ba, talde egun ziren jote... Eta eskerrak lau bakarrik izan ziren, ...la Bai. Realmente, hogeta bederatzi grupo dauz diskuen... da hogeta bederatzi ze jemon jakien aukeri, eta... Da bai. eskerra ze eskenio lokalik, da, bueno, eskerra que eh, marauneri preste gonzala... eskerrak no. potxi eta ibaiko, bebai... Bai, lokala bai. da, lako, bueno... Realmente diskue, amarauneko estudi zuen beba... e, eh, preparau da soinue da ikutu indie gauzaketan, da... Hori, hori ikunaz galdetzen. Eh, diskuen sartu zuen grabasiñoek, bueno, esan bida atarado zuela vinilo doble bat. Eh, diskoko grabasiño horrek, originala die, erremasterizaute die, eh, ai itemita aitemita rinda. Bai, bai, bueno, bai, ba... A ver, azkenean eh, dauz, eh, laro eta bostetik, bimila zierako grupuek, Eta, garo, e, grabak eta baldintzak ez die, e, berdina, grupo, grupo entzako. Da, dauz, kalidade hon hauean grabeta, maz de lokal, grupo batzuk zintak pasau dozku ez, da digitaliza bendoguz, da, bueno, azkenien... E, Potxigaz, eh, estudi Marauneko estudizuenen joguna batez behizen da Ekilibra hau soinu guztiz ezu disku egen txuten zauzenien ez egoteko volumen salto asko abesti batetik yeah. bestera eta ez zibilti horre toka disko zera eh, volumena e, abajetan. Izeti apurba lineala dana eta soinu batzuk bat ez grabak eta zarretan graba behin doguz. Baina argi da ez dela berdine eh, txilan balaneko graba zinue ero disorder zena. Ba, da bestudio baten grabaute ondo eta besti da hau pletina bate grabaute hor kasete baten lokalien. Da duen bueno, horrek grabak eta kontuek eta audio kontuek eh, igerten diren nahiko evoluzio igerten da. Eta zer dino zure, disorders eko eze, ba, justa ipini bina eh? <laughs> disorders... eh, ba, da, ez hau grupo bat esati harren, eh? Bai, Osea, vale, bai, vale. Bai. grupo gehi zau estudi zuen grabaute. Adi bideo bat ipinti ze, ze, karo, ez da bardin, zu bat hartu oso digitalizau. Eta gero biniluan sartu, edo grabaketa batetik ateratako, edo CD batetik, yeah hori ja, eh, estudio baten grabauta. Ez que seguramente horrek, bebai, ekilibratu egongo, daudana. Egongo zientaldiek, egongo zabela masterra, baina igual hori masterra galdute dao. Ba, Bate bai, jakin dut bai, dauen, bai, eta ezin da recupera, eta, eta igual disko batetik tiretik. Eta taldiek ese bebari. Ja. Bueno, e, eh, niko gogui, pintxeko disordes. Mongo beste temita erin bat eta jaraituko gu Vale. A ber, azken ya mengauz musikien txuteko eta musikies oh, gozatzeko. Zure eskuetan gauz. Vale, bai, bai, <laughs> Venga, gurre disordes. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, vaya temazo. Bueno, amendik gurotxet, bialdu saludo bat nire laguneri, Andoni, Toñori, hori punteazu eko retan dozule, sale una máquina, vale? Ointxe bertan, ez dakit nondik nintu saren. Ese Toño, helikotero, envuelta, kai helikotero. Ese kai helikotero. Bueno, bueno, bueno, parkatu. Ez dut nahi izan zure bizitza personaleko gauzak baina eske pagete. Asko botatzen dut zu falta, Antonio, a ber, no esik usten ganean el Eh, ba hori, ez ton temazu, eh? pena bat, ez abela disordez ere, jo, ez Ba, bai, ba, eta gainera justo... Ba, ez da, Eza zuen, ez da, ez Ba, bai, eta beratxe grupu ekomentabi aki, eta gainera disordez, e, hakuin esperantzi esperantzie joteko, ez da, bai, bai, eh, ez da, ez da, ez dakit esan ziren gaztetxeko urte aurre nien ah, bai, bai, bai, josa, bai, bai, bai, petxetan genio un justo grupo hori, ba, disordez parte hartuko zabela, segon gozien aputxo afresko, baina, bueno, ez dakit iguel eh, bai, pillau de Toño eh. Campu en la nien, da ez dakit zer, da bestia, da, bueno, ez da errasa, da... Da penia izen zan, eh? Penia izen zan. Ja, gero beste bat... Gero zuegaz behin zabeen, eh, ez? Josa bien anamaraunen, eh, tema txoren batero josa bien, ez? Norekin? Zuegaz. El er, gurekin Wilsonekin? Bai. Bai, bai, egin du, bai. Puto borra. Ahí. <laughs> kataten. bueno, ondino ez dote esango zebe, baina igual laster sorpresa txoa dau. Hemen gertuko esango txut. Eh, bebai ustat harto bizarrari zaiakon, baina azkenien ez ebes, ez? Harto bizarra, eh, gran gu Horrek lau grupuek egon ziren... Eh, Ba, prez, batzuk... Eh... Lau bakarri, niritu daten eh, amabost. Lau, lau eh, Gosa una que flipas. Lau grupo goza bien, ordu la urte no gehi minuto talde bako txako. Ba, iru lau, lau abesti bako txako. Eh, ba, egun politia izan zan, eh? Kizon egur aldize, paillon... Ba, ja, Gende pillo bat urbildu zan, egun horretan. Ba, ja, Hori zan, eh. eta horregatik ipini gaino domeka eberdi eta goizaldien presentazioa, baskarize eta ratxaldien kontzertu ze be... Baloretan gaino un importantien sala e, eh, diskoaren aurkezpena, da, da kontsertu horrek, ba, ez, ez gabeko kontsertu tipiko ba, de juerga, desfase, azkenien, za, negun bat, da, reencuentro negun bat, azkenien, hori jenti laro garren amarka da, laro eta amargarren amarka dako jenti ebe, ba, nik usten zan, jente asko ba urtiek ikusi barik eta reenkuentro egun bat. Bai, pizkat roi edito zan. Bai. Bai. Be bai, eh, amarauneko kontxorte gizeten diola, nes, pizkat ba egunez eta ba beste rollo bat. Hori da, eh, aparte, gure gainon eh, amaraunen filosofia ber, respeta bat, eh? Osa. Hemen gauzela amaraunen buruz berbaiten, engot ziso bat, eta gurot kondena jar guztizekin, eh, amaronek ikin daben lapurreta, bai. oindala gitxi, eh? Hijos bai. de puta, parkatu bai, irrati zen gaur, baina bueno, hau irrati libre da, eta zer? Ba, txagarri zen. Ba, La purra izue ipin izan potxik, así que arrapa biten bau txugu, kontuz, eta bestela fuera durangotik. Ba, tío. Eh, gauz, potruek arte. Eh, Juga banku batera, hosten. Hori, Penagarri, me cago en dios. Bueno, bultako gara pizka zuen diskora. E, gero diskoen beste gauza bat e, eh, musikalaz aparte, da niri guztaiaten eta zuk borja egin zen duen presentazio batan. Eta, eta bebai egon zan, oin esango, naden, esango duten tipue, eh? Portadie, portadeko dibujue, anartzekin dut zuen, eh? Anartzek ah, badeko... Bai eh, zelan da, bere dengo pulsila de pizkat, ke coño? Ba, tatuaje... Eh, eh eternal, soul. Bai, deko zu hor eh, Montevideo, Montevideo kalien, zipaiuen onduen. Ba. <laughs> Eh, Tatuaz dira guztetan bai atxue, bera dekoan bai, estudio bat, oso que, la txukuna egin anat de gratis pizkat. Zure txako. Eta dibujue, bueno, barrazkitze oso guapos, da? Bai, ba, oso, oso posiga. Osazken nien e, eh, guk ideia batzuk hauken gendu zan. E, Tante hau geniun jente gehizau berakin berbain baino hori baina, bueno, ez geniun eze bezbolan e, eh, guztoko ero fijorik lortzen, da beragaz behin geniun berba, da egin jozkun zirri borro ba, da oso pozitik asko guztau jakun, da, bueno, gero junginen ba, guk esaten hemen dihuteko ero bestetik, itxiotxe guz berari be, bere lizentziak hartzen, da bere partia ipinten, da, bueno, egize da oso... Oso posik gauzela. Ba, ize, azken finen, lehenengo bozeto da aldu osku, dano geratu ginera flipaute, eta eh? bai. esan ginen, bale, gauza batzuk esan hauen benauta bestie, baina bere lizentziak emon, ba, esplaietako bera deko nabarruen, da, ba, oso guapo. geratu o zuen pizkat askatasuna. Ba, ba, ba, ideia horako bai. hor bat emon, da, berak bozetua guri bidarita Ba, bai, flip... Ni asko, eh? De hecho, disco erosinamen, ni oso vinileruen bai. Eta, guapísimo dago. Ba, eda, ber, azkenien eh, saiatzen, saiatu garena da musikaz parte, ba, diseinuen be, durangaldeko esentzia ukitxe. Agertzen da Mari, agertzen die honek lorrizoko e, eh, arginetako iobisek, da mendisek, e, eh, anpotoko busoie. Osea, pizka gure inguruko ba, azken, eh? Ba, ba, zizetie musikie bakarrik. Diseinue ebe, azkenien da, Durangaldeko kolektibo bat, Durangaldeko grupuek, e, Durangoko tatuatzaile bat diseinu egin, Durangoko estudio baten, e, eh, oza, bueno, eh, Muntxarraseko estudio baten, baina, bueno, dana da, Durangaldien barruen, da gure geniun bez, zizetien musike bakarrik, e, azalien be, ba, igertzie, ba, apur bat adoia, mitologia atik, ero apurtxo bat hor, mitologia, mendia... Bai, bai da, da la hostia. así que peñita badakizue, laguntzeko eh, kaskari eta binilu epizkat bitxige jago emoteko, erosi diskue. Eh? eh? Ez, ez da, ez da, amaitu da, ez ez a ber, uste dugu batzu geratzen dira, ze, eh? ondoan kasartu dut egin, ondoan gaitzi uste dut arrindak ba- eh, galetu estela, da, ba, zapatuan galdetu estien ba, bai, a ber, da, binilo eta ez da, Pedropa, que eh, bere webgunean, badeko eta errekor zen, iru kopia geratzen dago zela uste dut, da, izaila bi, bai, bi, oza, sea, azkenian gugaz, eh, kontaktuen, bi, bi distri pinizien, Eta errekords, Pedro Pana, eta gazteizko rekordando distriak idatxin jozkuen, diskue batik interesaute. Eta guk esak ino, bueno, ba, jake distrizek interesaudian, ba, bidaliko txegu samar kopia apurtsoa ba. merkia eure bediru egeko apurtsoa bat euren distrizek bultzetako. Eta gazteizuek ez dakit fijo geratzenako zen kopiak, Pedro Pan paginan ipinten dauzen ba geratzen dien, da zapatuen hiru geratzen ziren. Eta zema kopiata zen duzen ba? Urten ziren berrunda berro eta baina azte betera gitxia, boste gunien ero danak amaitute. Jo, indot kristonan kasartxie, hamen igertzen da falta de bueno, es, ba, preparación, ez Ez, ba, bueno, begitza korpa jinetan. Domekan izen zan presentazioa, da eguazten nien ja gure hartien berbetan, eh, konta hoen bio salta ez eta izen zan, jazta ez dau. Eta ba. gehiago ataratzeko asmue deko zuez, eukin, ikusite eukin dabeen exituaz, igual, beste berrenda da berreuta marratara eskero, saltzen dozu ez? Principios, bueno, berban jogu, baina principios ez da autinterban, ze bigarren zati bat hemen lanien gauz momentu honetan. Epa, baina, epa, baina, epa, epa, epa, epa, zara, ba, bai, novedad ba, die, ba, izen, baina bueno. Baina, bueno, ba... Gauzi ideia bez, zan hasiera baten eh, kanpoko distrietara bidaltzie diskue. ez? da da galdeko disko bat... Bai, bertan geratzeko, pizko. Bai, za bai. Zan diskue, da gure lehenengo dizinue disko batena, eta gure genion bat ezbe, diskue durango geratxe, durangaldien geratxe, durangaldeko musikuek aukitie, eta da gure txako, eta gero ba, bai, badakigu, ba, kanpoko frikizek apurtxo bat olan musika eta vinilo munduen sartuta eusena, ba, ba, lortu da, bez. Ez, er, deitu dozku erreserbetako, batxu reserba dut da urten die dura. Osea, erreserraute urten baino lehen hau bigarrena. Ez, ez. Ez, eh, ez erreserba, e, eh, presentazin aurretik ez dugu bat berreserva. Bat, bez. Baina, bueno, ba, Esan ka, ez dugu... Kanpoko es que jenti eta erosi. Claro, claro. Gero, eskatu. Bueno, Madrileko lagun bat, ero Gipuzkoako lagun bat, ez da, bai. ezin da torria maraunera domeka baten, ba, bueno, bai ditu esku, eh, ba, venga, gaur reserva, da, kopia gitxi batzuk, ba, ez da, mar batero, ba, urten die, kanpora. Vale. Ba, irutzen maiatzue, ja, jakine, bigarren bat urtengo dala, emongo txegu bueltita disko netako pare bat abestiri, hola, entzuten dugu musikia pizkat? Ba, eh, claro, Bueno, ba, ipinikot behitu, tema bat entxekuzi, ez deko, Ez dut ikus, eh, euki aurre ikusi, eh? baina deko tamen Hal Stark, Hal Starke, eh? baina eh, Dani, Dani dala ni entrenadora ki zineku, eh? hemen saludito bat, botatzen dut xut, eh, basabiz, eh, basabiz azken aldizen zeo zer ingurun bueltaka, bueno, a ber, emozionetako, ipineko txut zure gazteriko abesti bat, umega iztuak, ordoie, zure txat, Dani. Borja Kabisa este, deco un intro de un minuto, Son Goku una <laughs> Así que os lo chupáis. Suerte. <laughs> Mazue Eta hoin goi ez Argan boizekin Dekote la disko ondino eta ondino entxuten jate We are, hau ez dize Ezkarrik asko laiziar irratia entzutia gaitik Eta ongi etorri Zara eta gambara saio barrira Ekindaguz pare bat temazito, amen e, eh, Geri piniko dauz gehiago Horren txunda Bizi zue, tío Bizi zue, deko este maz bizi Ekin una puerta deja e, eh, <laughs> Nau helo egitzen urrengo abestiek Baina, bueno, gulo galdetu Zer zer urten dauen bigarren disko bat Atal gardo zuela Eta zelan, zelan doi hori, a ver Explikau pizka, zeba igual batzuko guekin gabiz Bueno, ba Ba gizia oso, no? Naiko, naiko harin, da nik uste lehenengoko diskue aurkezpel moduen aukinda, da, ba, bigarrena errezago da, la gentie mugitxar aztia. Da aparte, diskue izango da, ez da izango beste disko bat, izango da disko berdina. Osea, lehenengoko aldean badauz lau aurpegi, ba, honek izango dira, bo, 6 aspita, 8 garrena aurpegi, ze disko berdina gungo da, da, da orduen grupuek basko ba eh, dekiele leoko diskue, ikusi dabe, da, da errez haue eh, da, aparte CD asko jadeko deko guzetxien, grupu asko dekiez interneten eh, temak, da materiala lortzeko errez haue da, ez da bestia izen da, de mano en mano, du zu da alkamarote, da... Eta materiala lortzeko hori beste talde batzuekin endo zuena berbat, egual ez dekiela... Eh, ba, mas, lehen dugu nabarra ez, mazterra euren eskuetan eta eh, zuek eskatzen duzu eh, oie, deko zue adisku edo masterra edo zer egiten da, zuekin kontatu zuei emoten dotzu eta zuek gestionetan dozue hori edo edo adibidez bestien potxik naztu zaren moduen potxiri eh, emoten jako ba, ez mue berdine, da, eskenean da niveleti eh, soinu guztizek eta ba, eta kaputxo bat eskazago badie, ba, apurtxo bat garbitxie eta saiatzie soinu onena lortzi e, diskorako azkenean ez izeti e, eh, abesti bat sartzi eh. lehengoko diskuen da us, bi abesti, bueno, txilan balan hiru abesti esan daike dauzela dekiela soinu putxo bat eskaza hue, baina ba, baloretan ginen grupo hori sartzi, ez, txilan balanen kasuen ba, ba, sabato eta lagune die da, ba, zikure txilan balan hortzu ziren? sabato eta honek, sabato txalapartako eta, bueno Da gero zeuen hostiaz mil adibidez, ba, tibur behun urte batzuk bilzan da hori, da, da baloretan genuen e, abestiz e, grupo horrena, ez, ez dakigula realmente maketa bat urten zan bere baina bueno, ba, ez daudez katalogot, ez da uzederik ez ez, da baloretan genuen asko sartzie. Street Girlsen kasuen bebai, ba, da zuzeneko tema bat, eta ez da soinu honena. Baina, seguramente da, punkoi mugimenduan, e, eh, emakumez bakarrik sortuta eh, ez egin jako talde bat. da, duen, baloretan gehiun grupo hori disko barruen egotie. Soinuan, soinuan aurretik, baloretan gehiun un grupoan presentzia. Eta... Ez da bakarrik e, eh, musikia. Bai, bai, argi da. Ba, bai, bai, bai, bai eurek itxi da ben, astarna, ez? Hori da, eh, hori da, eta balore tie, eh, ba, gora txi, eh, emakume zeinako punko e grupo bat 2000 urte hasi da, da ba, hori, ez da soinue bakarrik. Eta aldoskuzu emon aurrera pentso bat? A ber, zeo zer sorprendenti eukingo dago? Eh, bigarren... Edo sekretu da. Bigarren disku batik. Ba, ikan, hombre, ez. <laughs> Ba, bueno, lehenen gue badak egu, Borja. Ba, bueno, zure epokako grupo pila bat. <laughs> pillo bat. Bai. Mas pillau, eta, eta, eta, eta, eta, Bueno, igual, eh, disco honetan, a ver, gente asko galdetzen dozku, a ver, dan disco kronologiko bat, ez, da, nik, dan hori esatzen, dut, disco kronologiko bat eitie oso txungu da, eta aparte, vinilo bat ipinten dozun momentu, engurua zuen txun amaierara aurpegi guztize, eh, da igual, eh, grupo bat da, de un sonido, beste da, otro estilo, da igual, esatzuen beste guztetan, da saiatu gara be, eh, diskoko alde bakotxa izetie más o menos grupuek batera josabienak o kronologikoen ganetik pizkat estiluen eh, leleoko diskuen eh. leleoko diskuen dauz grupo batzuk bigarren diskuen agertu galko zienak eta bigarren diskuek grupo batzuk leleoko agertu galko zienak baina batzuk ez genuzelako lortu zeiak Eh, minutajie bete gendun, baina baloretan gehiun apur bat diskuen entzutera, ba, si, rock and rolla guztetan baiatzu, ero punk rocka, ba, zure aurpegi yeah. da la D, lo que sea. Eta entzuten dozu osorik eta disfruta, eta dozu, eta igual bestik ez duzu entzuten. Da, zure guztetan batzu ba, punka, ba, da besti, eta... Hola, da, bueno, basateko, ba, sorpresa moduen, ba, dauzela, igual, ja, hardcore eta metal talde batzuk, eh, hardcore metal talde batzuk sartuko diela disko honetan. Igual, vale, este... igual lehenengoen falta izenda napizka. Hori da, eh? igual, hori eh, da, lehenengokuen horrek soniduek, horrek estiluek esti egon, da, honetan aukingo dabe presentzia, aurpegi baten aukingo dabe presentzia. Bueno, kalan dabe, bebai, eh, jo, disko honetan, estilo diferentzia dauz be bai, igual ez esan duzuena metal eta holan, baina estilo diferentzia dauz dau bastante popurreize edo esa esati allí, ez? Eh, Zepa ez da namen kanpuen azier, hemen argizek, zipaibek edo ambulantzize, bat eman maneja bina bai. Eh, espero hori lapurri lehen esan dugune. Eh, a ber, segona esaten? Ez diskuen, sonidu ah, eta... Ba, pizka popurri ze dauela, eta nik eskertu dut, eh? Zizitetie beti igual... Emu da urtzen estilo bardine, ze ba, la musike maite dagoenok, ba, bai, ba, bai, igual deko egun bat, guztetan gure erosula entzun punko, ez egun baten metal, ez egun baten sauz pizkate eh, rigi edo pizkate eh, fumaute, ontsi bertan rege, esaten, porro bat eh? erretan da bila moduen. Rege esaten da, oh, mm, <laughs> ez da rigi Rege, rege... rege. Rigitón rastak falta ya chus. Rigitón es dogo sater, está Rigitón. Eta, oste, igual rigiton tema bat sartu <laughs> da Eta, oste, barruzio Esto uste Vale, eta, bueno, a ver Gorrengo musikie Bueno, hori da beste tema, beste programa Diteko deko gor Musika alternatibo moduen Estaba ida bai potente bat hor Ba, emaia, azkenean guk eh, azpikulturak eh, baloretan doguz, eta bat ezbe ba gaztetxeko grupuek, eh, garaje txikizetan sortu dienak. Eta gure denboretan gudu, bai, ba, guk hori ez dugu mamau. Diskuek ba. aleratzeko bai, bai. aukerarik ez da bienak aukin, ero maketa zikin bat atera da bienak, ba, pur bat hori. A ber, oin, bigarren diskuen eta kasi danak dekia disko bat esentemente grabaute. Batzuk igual estudio baten, beste batzuk euren kabuz, lokal baten, lo que sea, baina azkenean, ka, gestatxe guengo, a ver, no quiero meter el cuchillo, pero si no va avanzar sartuko disco neta. Eh, porque ya tienen sus medios, da, da, da, tendabe zeuren disko dorauek, eta... Edo dadi jaki bat. Hori da, da. Todos mis respetos a papi dadi. Está bien. <laughs> Erra eh, botan. Bai, bai. Baina, ver. kulertzen, no? Zas genien da... Bai, bai, bai, pizkat gure... Kaleko, kaleko... Bai, eta gutxuk, guk mamau dugune gaztetatik, ez? Ba, da, grupo... Hor, ah, eh. diskoen bebai dau plasmeta, ba, gu zelakoek gara, ba, kalekoek gara, eta kaleko soinuak, eta ba, gure inguruen egon dien taldiek, eta hori topaugu, eta horrekin nahi joguz, ba, eta talde, eta dausenak, ondino. Bega... <laughs> Ba, eh, pandemia garizetan nintzen, ez dakit, eh, mugalariko horre... Eh, horre dekon periodikuen ero, digitalien ero, ba, horretara zen, durangaldeko bosteun grupoko lista bat, O sea, un grupo vinilo que tan de atida, va, claro, vinilo. Es gogoratzen, gogoratzen dot eta tarason sendu nien disku, eh, eh gogoratzen has bere egunean, eh, atarasan como DBT, o Durangoko Gero inzien kontzertu batzuk eh, txoki zen. Ez dakit dumi gatara, Ah, bai, bai, bai, bai, es, bai, talde bilduma, bai, ez? dete, bai, esan. Da, ez maz. Bigarren... Disko doble bat, eh, zedi, zedi, zedi, zedi, zedi, zedi, Eta bigarren disko horako dauz grupo asko, bakarri dekiela besti bat grabaute, eta abela diskorretan, horretan, da disko horretatik... De, La puerto indezue. Vinilora paseuko dugu, <laughs> bai. Que se jodan. Ba, eh, es, es, se jodan, a ver, eh, abe, jo, adibidez, eh. A ver, bai, eh. que se jodan dinot, se va vinilo edeko, estilo gehiago, eta hemen guztietakuz viniluek, eta cedie maite de Viena, pues que os den por saco. Eh, Ure, es mañana, ya si te de allá está, pero este niño, ves, ya gente en pagueta, ah, no, sí, eh, por, por audios digitales. Ya, no quién sabe ni yo, invento. En internet, hausten da negunio. No quién sabe ni yo, invento, si os vaya a huiten día, dan a marurte funciona, os sabía, en yo qué sé, ¿eh? alguien se hizo de oro, ay, pues ya está. Ya te digo. Bueno, me agarro un internet, has dado todo esto, y el eh, coche en vez de con sus series, ¿has hecho agarro un eh, Igual su bien, es ni bien, ¿no, niño? Vaya, este coche. Vaya, ah, a ver. <laughs> Ni con ya, ni coña al dato, ¿eh? Ni un niño ni caso tiene, caseta, A ver, marca de coche, a ver. A ver. <laughs> Sí, un peyot. Eh, eh, Saca el eh, Porsche, tú. Sí, el peyot, Porsche. publicidad no, el peyot, publicidad no. El peyot no nos subvenciona, tío. a ver, reta... Que te den Oye, bai, eta hori a ver, azkenean behar lehen ez hau txuten, abalotan dugu soñuen beste gauza batzuk, eta igual, seguramente igual egongo die... Godie e, grupo batzuk musikalki igual ez dela oso gure estilo kuek, ero beste errollito badekien, akolo que sea, baina igual bertan dauen pertsonaren bat, ero jenteren bat oso gertuko da, ero galdien lan askoen jau e, musikan inguruen, bai gauzak montetan, eta bla, da orduen be bai baloretan dugu lan hori eta gurotze guen presentzia diskuen. Osea, gure soinuetatik bai, bai eskertu hori. Zabal, bai. hori da, zabaldu egin gara Purtxo bat, eta uste dugu ba, lekutxo bat merezi da biela batzuk, e, naiz eta bai. gure estilo. simbiose bat izateko, ez? Ba... Hori da, eta kalien egon garenak eta kontzertu eh, eta eta hor dano batera zagutzen garenak, ba, hor presentzia bat aukitia. E, eh, oso ondo. Oin, egin gotxeta azterketatxo bat, arrindari. Ba. A ber, gonda, ba, niño, zeba gonda, azkenengo irrati zen, da gonda, tipo Eh? Bota, piño. Erresa. Eh, eh, pinpan, gurot, bi segundotan esatiet diskoko abesti bat, ontsi bertan ipinjeko, pinpan, eh, bat... Eh, bi segundotan, bi. harto bizerra. Harto egurre harto bizerra, harto amendik, ordeko zer harto bizarra. Eta esperatuta Zakarrotxia botella utxe beterik Norbaiten burua, bodo jarioka Iztilua taberna baten barruan Karagardo botillan, barraren kainan Iztilua taberna baten barruan Gentea beldurrez, kanporan txadoa Iztiluak! osoa leku berean Agunekin matera eranta Dirua pura xautua Kristo poskorra etxerantzia zoaz bai Etxerantzia zoaz Zilua taberna baten barruan Nara gardo botillak Barraren zainean Zilua taberna baten barruan Jendea beldurrez kanporantzadoa Zilua See you at Habana Battle Bar vaya discazo, eh? bai. Oso guafu de San dira, eh. Era Bai, tío, jote salen ondo, eh. Gerei ia bien Dirtis, eh urrengo te mi pinico Dirtis, Dirtis. Se va. Claro, la chuve esa bien ene, holan eh vueltilla bat moduen, kontzertu txo batzuk ero sai. Ba, se os ere Gonzan, ba, bai. A nik ni cosina vas Bai, bai ba ni quiero bai. te ukin aukera. Eh igual bai tan al acorde Bai, bai, a chondo gastetxi en Josaien da da junitzen, bai. Eta, eta gero hori, e, eh, moinek eta dirti sortu abian, bebai grupazio bai. izen zan rock and rollerue, bai. argi dau zein influenzia uki abian da holan, así toma dirti patukara. Eure. delako de, eh, taldie. Lehen ezagotena, lehen influenziana, bai, ba, pizkat horren buruen so, eh, juenda, Ba, zelako influenzia, ba, Backyard Babies, Helicopters, eh, Lucifer, Turbo Negro, ez? Horre, Rock. Asko txuta da hori, bai. Eh, txuta. Bai, bai. Eta, venga, Borja, zuri bezatzeketa bat. Eh, iru segundotan, itxiko daten, eh, beste talde bat. Beste temita bat, eta jungo gara jala, jala Bueno, ba, Pim, nik esango de eh, estupido facientes esango taldies, eh <clears throat> Eli bateria izen eh, Euskal Herri mailan punk talde baten, ba seguramente eh hirugarren bateria femeninoa. Ah, bai, eh. Aurretik eh, Bulpes eta Belladona taldeak egon ziren, da uste dugu bera izango Duran galdean seguramente lelengo musikari femenino tariko bat, ba nik gartiburu onduen epoka guesientaldia, segundo gobierno, estogula dugula lortu audiorik, saiatu gara, baina ez lortu. Zeran zen, último, segundo, segundo, gobierno. bai. Baina, bueno, heli seguramente Euskal Herriko irugarren bateria femenino izango zen punk movimenduan. Da, orduen, estupedo facientes, usteo, tamor, paz y libertad ditzen dala, bestize? Eh? Ba, zuromen ez heli, egurre. fall. Ah, entzun dugu beste temita bat. E, jungo garaia laster amaitzen, baina hori gurutzu galdetu aber eh, horren hori bigarren diska e, noizko gure atara, noiz ikusiko dugun, noiz ikusiko daben argitxe, hor aloro goteko, eta oinguen biniluen lortu da gure daben jendiek espabietako. Bueno, ba, a ber, ondino abestitze batzen gabiz, e, diseinue, autabestie, bestie, Hori, hori ba, Prisabarik, prisabarik. Nik eh, lehenengo diskoen presentazioen zinuen, eh, zukezen zendule, Borja, eh, anartzen eh, marraski esala lehenengoen sartzen eta bigarren diskorako marraski horren, bigarren satize sartuko zala edo ulertu nahi txarto? Eh, es, eh, es, horre asuntu eda, bai. su vinilo mendikate bat dauz. Bai. Hor, argazki bat egin se suposatzen da, hiru edizino atara guzela eta hiru biniruek erosite, mendikate osue ikusiko dala. Ah, biniruek dute Eta esaldize osatu ingo da. Hordeko primiziat. Eta barruen, eta barruen dekon esaldi Komenta de, kontroleko irratza joan komenta baina... Baina, gaino baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, da grupuen, ez, eh, parte hartzaileek, o letra, o lo que sea, eta beratzi grupo da kriston, esto, eta nartxekin zain kriston Marraskize eta marraskiz guztize ba, ze, Tapau ingozu. Tapau egin dozu, letrak ez diondo irakurten, da, bueno, marraskiz esan handize, eta esan genuen, bueno, deko gunez ideia proiektuekin jarraitzeko, dividitu genuen iru dobletan, Eta supuestamente e, disko dobleak e, atera, kaleratzea lortzen dugunien, ba, behin mar, barruko insertakin duran galdeko mendikateo zu eta saldi zebe osatu ingo da. Vale, vale. Bueno, baina ba, egizu egin dide. E, eh, Aloro ibili. Eta gero ya amaitzen juteko kaldera batein. E, zer moduz ikusten dozu egin bertan durangaldeko galdeko taldien mugu eta bueno, musika taldien mugimendue etorkizunik ikusten dozue, e, nik usteot pertsonalgi, e, eh, bai egon zala egual epoka bat egon zala parautxu hau, baina oin berriz emoten da hau, ez? Zer bai, zer, bai, hor bai, da bilela edo, ez dakit, eh, igual imaginazinu eda, baina pizka movimentu gehiago dauela edo ez, edo zer pentsetan dozue. Ba, ba, movimentu dago, eh, claramente, o sea, seguramente movimentu inoz ez da paretan, igual aldia izen eh, gazti hauek eta zuk ez tozuz eta ez tozuz jarraitzen, ez tozuz kontroletan, ero beste rollo batek eguek izango die, ez tozula interesetan, ez kontroletan. Baina rollo beti da, osea, beti dau baten bat zozereien hori argi da. Eta momentu honetan, ba, berri zen eta saldi barren eta durangon be da, uzjarkor movimentuko Naiko grupo, ez? Le, ege, armarri. E, armarri. Ege, oindala gutxik usen izan, bai. berri zen. Armarri be disco atara da beo. Leki directazo bat bai, que flipas. Oso. Ba, oso, word alerta, ba, ba, grupo de corre soñu horretan, baina gero ez dakit eh, igual le punk rock ero punk izaue be, ba zer, ba bada, eusenak erreder eh, eta elorrioko seker be bai, da... Bai, beste nago nitzen ere ez, liarrekin, lierrekin, lierrekin, ze bai lier, eh, garratz Garratxe da bil, eta nitzen berekin mondran, por cierto, ikusi nabela, eh, bueno, zien salan urte betetxiek, eta etorri izan... Ikusi eta zarrazki bat, Bai, eta etorri izan saker, oximoreneko abeslarize, eh, Eta, adekuaz ba, bideo batzuk, ausimoreneko bertxino batzuk izabien, bua, txabal! Eta, ausimoren nire talde gogo, bueno, aurreratzen eta harikue, que aurreratzen dotxuet, eh, sarata ningo dogule, aparte de elkarrizketak, eh, ingo do, no se talde bat hartu talde horren, eh, ibilbidie, diskuen, e, lehenengo diskotik abiatute bukaila araño, eta ba, sesiño bat igual ordu betekue, horren talien buruz berbaiten, eta horre, talde baten abez, abestizek ipintzen, bale? Hori zengo dekot beste ideia bat, hau e, eh, zarata ganbara zaiorako. E, eh, elkarrizketak eta be kurodaz jarraitu egiten, Vale, eta ba, gero txuet pizkatxo bat. Oh, yeah. Txapie, beti. Txapie gutxi, musikien txungei <laughs> Eta, jo, barrinda eta orja, benetan, mila esker, etorti gaitik eh, nire lehenengo saiora, pizkate urduri bilinaz, zango egunetan, uste dut superondo urten dela, nik posik geratu naz, eskerrik asko azier, gurotzo, zer esaties, eba, zubarik esan izango posible. Oso ondo urten dela, oso ondo urten dela. Deko ba, guamen, tekniko lanetan, eskerrik asko azier, a ber, nik eh, maizei kontroletan, no? Eh, Eta bueno, eh besterik bari. Bai, de caso ba batez ber leko Saiora eh, da... Ni supe ezkertute benetan, eh? Eta gure naben hau pizkat lagunek izeti, eh? Pizkat soltetako, ez ezagun ba, batek izango basan, jo que se, pues me kortetan azgeisa, ez ba, Ez eta hau solturi. Kaskan eh, irrati eta podcast programa pila bat da proiektu hauekin, ero lako gausekin beti eh, aurrera, da laguntzeko prest, edo, eta lagundu elba Eskerrik asko, ah, eskerrik asko. Ondo junda jela dana, ondo segidu, bueno, gombiatuko gaituzu bigarren disko da. Por supuesto, por supuesto, deko zuz amen atiesa, bai. Toka diskos bat ekarriko dugu, da epiniko dugu. Bai, amen, hori, eh, remodela ziño bat ingo dugu, amen, da jungo gara gauzatxo esartzen. Aztiro, aztiro. Eh, zer gaitzau, zer gaitzau, zer esaten, eh, Vale, eh, Asier, se lanzan gure paginese ba, hau, berez gaurko saioek graba oingo da, gero ez dakit aurrera hau, Eh, igual egingo iningo dugu, ba, planteuko dugu, baina bere esau grabazio bat izango da, eta batzu igual grabatu izango die, bai, vale? Eta hau eskeiko da, gure laiziarreko, laiziarri ratiko paginan, eh Googleen inpintzen bozue laiziarri ratia, bertan sartzen zai eta horre agongo da eskeite, sarata gambara saioe, espero dugu saio asko begei hau eta, ba, bueno, ba, Amin kaskako dauenes eta ongara berbaiten duran aldeko soinuen disko honen bai baipiniko beste pare bat egita, eta bueno, alde zaurretik eh, agurtuko txuet, eskerrik asko, espero dut guztau izena, eta, eta garraitzi entzuten, bale? Eipiniko bat aboleo benga miseria. Venga, eh, apa, eskerrik asko. Eskerrik asko, kegit.